որը տոնական էր, հայ առաքելական եկեղեցին նշում էր Երանելի Սրբի Հովանես Մկրտչի ծննդյան տոնը եւ Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում մատուցվում էր տոնական Սուրբ Եվան մահ պատարակ։ Այստեղ Գանձասարում է ամփոփված Սրբի գլուխը, Արցախում Սրբի մասունքներով եւ նրա անունը կրող այլ եկեղեցիներ էլ կան։ Սրբի զորությունը մեկ կամ մի քանի անգամ չէ, որ զգացել են արցախցիներն ու տարբեր առիթներով Արցախ ժամանած հյուրերը, զբոսաշրջիկներն ու ուխտագնացները։ Այդ օրն Արցախում Սրբի անունով եկեղեցիներում ավանդաբար մատուցվում է պատարակ։ Ուխտագնացների հոսքն էլ ստվար երթի է վերածվում։ Այս անգամ էլ ավանդույթի ուժով Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի օրհնությամբ Արցախի թեմը կազմակերպեց ուխտագնացություն դեպի Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցի։ Դարակմատուցում էր Մարտակերտի Սուրբ Հովանու Կարապետ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Գանձասարի վանքի խորհրդակատար քահանա Հովանես Մկրչյանունով ձեռնադրված Տեր Հովանես Սովանիսյանը։ Քարոզը վերապահված էր Շուշիի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ հանրությանն առավել հայտնի կանաչ ժամ եկեղեցու, իսկ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո արդեն Ասկերանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Մկրտչյանը։ Հոգիս ծնվում է որ մենք այս հանդիսավորությամբ երևի Հովանես Մկրտչի համիչական բարեխոսությունն է, որ այս հանդիսավորությամբ մենք այսօր կնում ենք։ Մեր եկեղեցու նաև Կարանջամի ուխտի օրը, բայց մյուս կողմից սիրտը ստրվում է, ախից կա սրտից մեջ, որտեղ ֆիզիկապես բաժանված են մեր եկեղեցուց, մեր սուրբ օջախից, սրբատանից եւ ուխտավորների մասնակցությունը բادرակին ես վստահ եմ, որ կհասնի առաստված եւ յուրաքանչյուրի աղոթքի շնորհիվ Աստված մեր սրբավայրերը, մեր սրբատները վերադարձնում է Արցախի հովանավոր ու բարեխոս սրբերից է Հովանես Մկրտիչը, ում հայտնվելը հիմնավորվում է հինգկտակարանյան մարգարեություններով։ Անապատում կանչողի ձայնն է՝ պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարը, հարթեցեք նրա շավիղները, բոլոր ձորերը թող լցվեն, բոլոր լեռներն ու բլուրները խոնարհվեն, դժվարին ճանապարհները թող հեշտ դառնան, առապարները հարթ ճանապարհներ, եւ ամեն մարդ կտեսնի Աստծո փրկությունը։ Օրվա խորհրդով մատուցված պատարակը հանդիսապետում էին Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը եւ Տավուշի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Բագրատ Սրբազանն Արցախ էր եկել ուխտավորաբար թեմի հոգևորականներով ուխտավորաբար Արցախ էին ժամանել զոհված եւ անհայտ կորած ազատամարտիկների ծնողներ Նուբարաշենի Սրբոց նահատակած եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Բարդուղեմիոս քահանա Հակոբյանի ուղեկցությամբ ձմռան ծրտին եկեղեցում ասեղ գցելու տեղ չկար եւ աղոթելու համար տակուկան կյուներ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին աղոթական վիճակը հակասական զգացումներ էր առաջացնում ուխտավորների հոգիներում պատերազմից հետո ինքզինք գտնելուն մեծապես օգնեց գողնել է հավատը, սերը, միաբանությունը, կորուսն անչափ մեծ է, վիշտն անփարատելի, բայց եւ գտածոն իրար նկատմամբ հոգածությունն ու ուշադրությունը սիրո եւ աղոթքի միջոցով նույնպես զգալի է։ Ծնողների Արցախ ուխտի գալու որոշումը նախապատմություն ունի, որն առնչվում է Չարաբաստի 44-օրյա պատերազմին ու նրա բերած ցավին։ Ռուբեն Պողոսյանի հարազատը Եղիշե Զաքունցն է վերհիշում։ Մեր տղաները ծորի D20 հրետանու տղաներն են, որոնք 1 տարի 2 ամիս անհայտ կորած էին հոկտեմբերի 12-ին 20 թվականի։ Դիվերսիայի հետևանքով ունենք 20 հոգի անհայտ կորած եւ 1 հոգի հրամանատարներից։ 20-ից 5-ը տղաները Արցախի մոբի տղաներից են եւ 15-ը ժամկետային զինծառայող են։ Կռվի ավարտից հետո, երբ որ սկսվեց խաղապաների միջնորդությամբ օրնողական աշխատանքները դեկտեմբերի 1-ին, մենք կարողացանք մտնենք տեղանքը եւ դեկտեմբերի 1-ին 5 հոգու մասունքներ կարողացանք հայտնաբերենք, որից հետո դեկտեմբերի 8-ին երկրորդ մուտքը եղավ, 1 հոգու կարողացանք գտնել, դեկտեմբերի 21-ին 2 հոգի։ Ամբողջական մեր թիվը դա էր, որ մենք կարողացանք հայտնաբերենք միջև վերջի հանդիպումը։ Մենք ամբողջ այդ 1 տարի 2 ամսվա ընթացքում եւ այցեր էինք ունենում Հայաստանում Արցախ, նպատակն էր երեխաների որոնողական աշխատանքները, ինչ ուղությունով կարող են գնալ, ոնց կարող են տղաների մասունքները գտնել։ Եվ վերջին հանդիպումը եղավ հոկտեմբերի 20-ին, երբ որ հանդիպեցինք ռուս խաղապանների հետ, գեներալ Եգորովի, թակավորությունն հոր եւ որդվոր այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան հավիտենից ամեն։ Երբ որ մենք գալիս էինք Արցախ, մեր նպատակները իրականում երեխաների տարին էր, հոկտեմբերի 12-ին մենք եկանք առողություն կատարեցինք ստեղ հոկտեմբերի 20-ին։ Հոկտեմբերի 20-ին ունեցանք հոգեհանգստի առողություն Ցորի Զորամասում, որից հետո գեներալի հետ հանդիպման ժամանակ բարձրաձայնեցինք մեր խնդիրը նոյեմբերի 2-ին տղաների մասունքները ադրբեջանական կողմը փոխանցեց մեզ։ ԴՆՑ-ների պատասխանը ստացանք նոյեմբերի վերջին եւ այդ ժամանակ մենք որոշում կայացրեցինք ծնողներով պետքա տղաներին հոգեհանգիստը կատարվի միասնական։ Միասնական հոգեհանգիստը կատարեցինք դեկտեմբերի 2-ին եւ շնորհակալությունս հայտնեմ Սուրբ Մարիա Թորին, վեհապարին, որ վեհապարը կատարեց ինքանձամբ երեխաների հոգեհանգստի արարողությունը եւ բոլոր հոգեվորականներին տրամադրեցին մայր եկեղեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, որից հետո դեկտեմբեր 3-ին ունեցանք հուղարկավորումներ Եռաբլուրում դեկտեմբեր 4 մարզերում, դեկտեմբեր 5 Արցախ եւ ինքս ներկայի Արցախում Կարեն Դանիելյանի հողարկավորմանը։ Եվ եւս խաղության աստեր աղաչեցուկ, ընկալկեցո եւ ողորմյա, օրնյա Այս ամբողջ ընթացքում ծնողներով միասնական շփումը կար թե Արցախից, թե Հայաստանում։ Մենք ունենք Տեր Հայր Բարդողիմոս, որ ինքը արդեն 1 տարի մոտ անհայտ կորած զինծառայողների մայրերի հետ մեծ աշխատանք է կատարում ծնողների հետ ուխտագնացության։ Երբ որ ես զրուցում էի Տեր Հայրի հետ, իմ մոտ միտք առաջացա, որ մենք անպայման պետքա գանք ուխտագնացության Արցախ եւ ծնողներով։ Երեխաները տվեցին իրենց ամենաթանկը կյանքը Սուրբ Հողի համար եւ մեծ նշանակություն ուներ իմ համար, որ հենց 40-ից հետո առաջին տեղը, որ մենք պետքա գնանք ծնողներով, դա պետքա լինի Արցախը։ Երբ որ մենք արդեն պլանավորեցինք ուխտագնացություն դեպի Գանձասար, ցավոք դադի վանքը չկարողացանք կազմակերպել, բայց Գանձասար եւ Տեր հայրը երբ որ կապնվեց եւ իմացանք, որ այսօր պատահական համընկավ Սուրբ Հովանես Մկրտչի ծննդյան հետ կապված պատարակին։ Դա մեծ պատիվ է մեր համար, բոլորի համար գտնվել Արցախում մեր Սուրբ Հողում, մեր հայրենակիցների հետ միասին եւ հիմա այստեղ գտնվում ենք 18 ծնող Հայաստանից եւ 12 ծնող Արցախից։ Օրնություն եւ փառք, օր եւ օրթո եւ օքույն սրբով, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան սավիտենից ամեն։ Խաղաղություն ամենը ճիշտն ասած, մեծ կապ ունեմ Արցախի հետ ինքս։ Միջև այդ թե ընկերական, թե ուղակի զբոսաշրջական այցելություններ էր։ Հիմա ամբողջ կյանքով ենք կապնված Արցախի հետ, մեր ընտանիքների։ Ծնողներ ունենք, որ իհարկե առաջի անգամ են պատերազմից հետո գտնվում Արցախում։ Իրենց առաջի անգամ այցելությունն է եւ Զորամասը եւ Արցախը։ Իհարկե հուզմունքներ կան, բայց համոզված եմ, որ զգացմունքները հետո ավելի բարձր կլինեն, քան իրենք ունեն այսօր։ Աստված մեր, որը կարողությունը տան քննին է եւ բարք տան հասանելի, որը ողորմությունը տան չափ է եւ գթություն դամբավ։ Անուշ Մելիքյան, Ռուբեն Պողոսյանի մայրը։ Երորդ անգամն է, որ այստեղ եմ, պարզապես ուխտագնացության նպատակով առաջի անգամն է, որ երեխեքի մարմինները գտնելուց հետո, հողարկավորելուց հետո համարցակություն ունեցանք մեր Տերհոր հետ միասին գան կուխտագնացություն, քանի որ մեր երեխաները եղել են այստեղ, պայքարել են այս հողի համար։ Եվ փորձեցինք մայրերով գանք եւ մասնակցենք պատարակին եւ Աստծո հետ զրուցենք։ Գտակ Աստծո, ստացվեց զրույց։ Ստացվեց դեր կստացվի։ Դժվար էր մեզ համար, բայց տարի 2 ամիս եւ գտնելուց հետո նաեւ որոշեցինք ընդունենք Աստծո որոշումը, որը մեզ համար ահավոր ցավոտ էր, բայց դա Աստծո որոշումն էր։ Աննկարագրելի զգացողություն։ Մենք ունենք կորստի մեծ ցավ եւ ունենք հպարտության մեծ ցավ։ Մենք այս հողում թողեցինք հրաշալի տղաներ։ Փորձում ենք պայքարենք։ Պայքարենք անարթարության դեմ եւ պայքարենք մեր երեխաների համար Անուշ Հակոբյան, Լևոն Գրիգորյանի մայրը։ Իմ տղան զորակոչվել է Սիսյանից 20 թվականից սեպտեմբերի 27-ի այս ճարաբաստիկ պատերազմի լուրը լսելուց անմիջապես հետո մենք ծնողներով համախմբվեցինք, որի արդյունքում մեր կողքին կանգնեց մեր Տեր Վարդուղիմեոսը։ Նրա շնորհիվ սկսեցինք ապրել, շնչել, սկսեցինք ուխտագնացություններ, ուրախ ենք որ մեր կողքին կանգնեց մեր Տեր Հայրը։ Ուխտագնացությունները մեզ ուշ տվեց, միասնություն, սկսեցինք միասնական աղոթքներ մեր գերեվարված եւ անհետ կորած զինվորների համար։ Աղոթում էինք, եթե մեր տղաները գերեվարված են, թող շուտ վերադառնան հայրենիք։ Եթե նահատակված են, աղոթում էինք նաեւ դրա համար, գտնենք մարմինները, հուղարկավորենք մեր հայոց հողում։ Ուրախ ենք, որ հերոսի մայր ենք, տխուր ենք եւ որ հերոս տղաների ծնողներ ենք։ Հավատում ենք նրանք երկնքից մեզ նայում են, մեր ամեն լավն ու վատը իրենք զգում են։ Քրիստինե Օհանյան, Հայկ Պապիկյանի մայրը։ Ես հպարտանում եմ մեր բոլոր քաչ զինվորներով, բոլորով։ Հույսով հավատով, որ մեր բոլոր երեխաները մեզ վերևից են նայում։ Ցավալի ամենը երբեք չեմ քննարկում մեր երեխեքի որոշումը իրանք են որոշել այդ երեխեքան, որ պետք է պայքարեն մինչ անց վերջ։ Հպարտանում ենք իրանցով, բայց պետք է պայքարենք հանուն մեր երեխեքի։ Քրիստինա Ազատյան, Դավիթ Ազատյանի մայրը եւ Մարինե Մուշեղյան, Հայկ Անտոնյանի մայրը։ Տարի երկու ամիս մենք աղոթքով սпасել ենք երեխեքին։ Ճիշտ է, միշտ հավատացել եմ, եկեղեցի գնացել ենք, մոն վառել ենք, բայց շատ բաներ, պատարակի մասնակցելը, հաղորդություն ստանալու իմաստը, Այդ ամեն ինչը սովորել ենք մեր Տեր հայրից Նոբարաշենի։ Սկզբում on-line հարթակում էր մեր աղոթքները, հետո ապրիլից արդեն գնացինք ուխտագնացությունների։ Թվով 33 ուխտագնացություն գնացինք ու ամեն ուխտագնացության հետ մենք ինչ որ նոր բան սովորում էինք ու որ սկզբում իմանայինք, որ մեր երեխաները նահատակվել էին, մենք չկարողանայինք հաղթահարենք այս աղոթքների ու ուխտագնացությունների շնորհիվ կարողացանք, որ ու միասնական ես ուժի, հաղթահարել ես դժվարությունը։ Ու ես հույս ունեմ, որ մեր երեխաները մեզ առաջնորդեցին միասին, որ կարողանանք, որ ես նայում եմ կողքը, ովքեր որ մենակ են, չեն կարողանում դուրս գալ, բայց մենք Աստծո միջոցով դուրս եկանք։ Ու Աստված մեր երեխաների հոգիները լույսերի մեջ պահի։ Շնորհակալ ենք Աստծուց, որ մենք կարողացանք գտնենք այսքան ուժ։ Երևի այս ժամանակը մեզ պետք էր, որովհետև մենք չէինք կարող նախապես։ Այսօր էլ շարունակում ենք մեր աղոթքները, մեր ուխտագնացությունները, չենք դադարում հավատալ Աստծուն։ Եվ այո, շնորհակալ ենք Աստծուն։ Մյուս ծնողներին էլ խորհուրդ կտանք, որ միայն Աստծով կարող են այս ամեն ինչի տակից դուրս գալ։ Հաղթահարել այս դժվար։ Ուրիշ ձև հնարավոր չի։ Լիլիթ Հովսեփյան, Սամվել Ղազարյանի մայրը Իմ տղայից եմ սովորել Աստծուն նվիրվելը։ Նրա սերը այնքան մեծ է եղել Աստծուն նկատմամբ, որ ես կարողացել եմ եկեղեցի մտնել նրա շնորհիվ։ Նա է սովորեցրել ինձ աղոթել, պատարակների մասնակցել եւ ես շնորհակալ եմ նրան, որ նա կարողացավ ինձ մոտեցնել Աստծուն եւ ես իրեն։ Նա երբ եկավ Գանձասար, ուխտագնացությանն էին եկել Գանձասար ամբողջ զորամասով եւ հարց տվեց նա ասեց մամ դու գնացիք Գանձասար ասեցի չէ տղես չհասցրեցինք ասեց ես կարամ ասեմ որ դուք շատ մեծ բան եք կորցրել որ դուք չկարողացաք Գանձասար գալ եւ ես իմ մեջ ուժ գտնելով կարողացա այս ճանապարհը անցնել եւ գալ այն տեղը որտեղ նա եղել է Գանձասարը իր եկած ճանապարհով ես եկա եւ վերագտա այստեղ իրեն Դու ըստ առատ մարդասիրությանդ կում նայացի ժողովուրդս քո եւ իտաճարս հայսուն Նուբարաշենի սրբոց նահատակած եկեղեցու հոգևոր հովիվն արդեն 1 տարուց ավելի զոհված եւ անհայտ կորած ծնողների հարազատն է, մտերիմը, ընկերն ու մերձավորը։ Տեր Բարդուղեմյոսը բոլորի ցավին տեղյակ է, բոլորի հոգուն հաղորդակից, նրանց բոլոր ճանապարհների ուղեկիցը։ Ինչու հենց առաջինը սկսեցինք Արցախից, որովհետև հատկապես իրենք, որոնց զավակները զոհվել են այստեղ, այս սրբությունների, մեր հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործում են իրենց նահատակությունն ստացել եւ կարծես բոլորը մի մասնիկն են դարձել Արցախի այս հողու ջրի, այս սրբությունների։ Եվ հիմա մենք գալով Արցախ փորձում ենք հաղորդակից լինել այս ամենին փորձում ենք եւս մեկ անգամ վերարժևորել մեր տղաների հերոսական պայքարը, նրանց նահատակությունը, նրանց սխրանքը։ Տեր հայր, ինչ կտան այս ուխտագնացությունները զոհվածների, ծնողներին կամ անհայտ կորածների ծնողների։ Ուխտագնացությունը օգնում է մարդուն որ ինքը իր աստված փնտրտուքը ճիշտ ուղու վրա լինի եւ ճիշտ վայրում ինքը փորձի հանդիպել Աստծուն եւ իր հուզող հարցերը, իրեն հետաքրքրող եւ սպասված պատասխանները աղոթքի միջոցով եւ Աստծո խոսքով ինքը կարողանա ստանալ եւ Աստծո խոսքով զորանա։ Գիտակցի, որ կարծես իր որդին էլ Քրիստոսի պես այսպես անցավ չարչարանքների ճանապարհով եւ իր որդու նահատակությունը ի վերջո իզուր չի անցել։ Իսկ նրանց հեշտ է հաղթահարել այս ճանապարհը։ Շատ դժվար է իրականում ծնողի համար մարդու մոտ, հատկապես ծնողի մոտ հոգեկան տարբեր հույզեր են առաջանում, տարբեր խրովքներ են իհայտ գալիս եւ մեկը դժկամությամբ, մեկը սիրով, բայց ամենակարևորը այս միասնությունը իրենց, որ միասին ճանապարհ են անցել, հաղթահարել են, միավորում է եւ եկել են արդյունքի եւ վստահ եմ որ այստեղից ավելի զորացած ենք մենք վերադառնալու մեր Հայաստան եւ այստեղից մեր հետ ավելի մեծ էներգիա եւ ուժ ենք տանելու եւ սա օգնելու է որ ավելի լավ իրենք կարողանան վերգտնել իրենց ընթացքը Տեր հայր, եւ ծնողներից մեկը որոշել է, որ պետք է հոգեվոր վերածնունդը հենց Արցախում անի եւ ամուսիններով երկու ծնողներ հայրը եւ մայրը, ովքեր մկրտված չէին, բնականաբար տևական աշխատանքից հետո եկանք այն մտքին, որ հենց այստեղ պետք է մկրտությունը կատարենք եւ այսօր հենց Կանձասարում ծուր պատարեքից հետո կկատարենք հենց մկրտության արարողությունը։ Հրթանես եւ Բակրած սրբազաններն իրենց օրնությունները բաշխեցին հավատավորներին եւ ուխտավորներին։ Աստծո հետ իր ուխտը վերանորոգած Բակրած սրբազանի խոսքն ամփոփումն էր օրվա բազմաբովանդակ խորհրդի եւ չնայած նա դիմեց սքավոր ծնողներին, ասելիքն իմաստնաբար բոլորին էր ուղված. ցավը ձեր սեփականը չէ։ Դուք առաջին կրողն եք, բայց ձերը չէ։ Չեն կարող մենք իրավունք ունենք հրելու այն ձեր ընտանիքներ եւ ասելու որ սա ձերն է։ Սովորական մահկանացուի թույտվեք ավելի խոշ բառ ասելու մեռելի ընտանիք դարձնելով ձեզ։ Մենք պարզապես դրանով ուրանանք եւ ձեզ եւ մեր տղաների արյունը եւ իրենց նահատակությունը եւ իրենց մեզ համար Տիրոջ ճանապարհը պատրաստելու ճշմարտությունը։ Տիրոջ ճանապարհի պատրաստությունը միայն եւ միայն կապված է հաղթանակի հետ։ Այնտեղ ոչ խեղճություն, ոչ թշվառություն, ոչ պարտություն, ոչինչ գոյություն չունի։ Եվ մեր սիրելի զավակները այդ ճանապարհի ոչ միայն խոսքով կամ զգացումով, պատրաստության մեջ են, այլ ուղղակիորեն իրենց արյունով եւ կյանքով այդ ճանապարհի պատրաստողներն են։ Այդ ճանապարհի վերջն է մեր Տիրոջ հաղթանակը եւ մեզ իրենց արյունով քավելու մեր մեղքերի ճշմարտությունը։ Եվ ուզում եմ մեր խոնարհումը հայտնելով ձեզ, ծնկած հայտնելով ձեզ մեր խոնարհը։ Հստակ մեր ուխտով ասել, որ Երանի, որ մենք արժանի լինենք իրենց արյանը եւ կարողանանք վերականգնել մեր տունը ամբողջության մեջ վիրավորված մեր տունը, խոցված մեր տունը, իրենց տեսիկով հաղթանակով գնացած, բայց պարտության դառնությունը մենք կրած այդ տունը վերականգնելու եւ իրենց արյանը արժանի լինելու։ Սա եղել է իմ ամեն օրվա խոսքը, որովհետեւ մեր հոգեվոր հայրերը ամբողջությամբ զգում են իրենց մարմինների վրա են զգում մեր տղեկի արյունը։ Մեզ համար սոս խոսք չի այսպես վերացական։ Այդ արյունը ֆիզիկապես մեր վրա է ամենածանր աստիճանով է մեզ վրա։ Պատասխանատվության գերագույն աստիճանով է մեզ վրա։ Մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, քան այդ արյանը հավատարիմ գտնվելու։ Մեզ համար խաղաղությունը գին ունի, հաղթանակի գին, ոչ մուրալու, ոչ ծնկած, ոչ այս կամ այն ճանապարհով գողանալու կամ փախցնելու ինչ որ մի բան, որի անունը կարող են դնել խաղաղություն, բայց երբեք չի լինի դա խաղաղություն։ Ինչեւ որ մեր տունը վերականգնված չէ, ինչպես Աստված ասում է, չի լինելու ձեր երկիրը լքյալ, չի լինելու, այլ կլինի շեն իմ անունի համար եւ իմ կամքի մեջ։ Այսպես է արժանանալը մեր սիրելի զավակների եղբայրների, այրերի, մայրերի, քույրերի եւ դուստրերի արյան գնին։ Չեք եւ չենք ներելու հանուն քեզ Արցախ։ Սա Եսայի մարգարեի խոսքերն են մեր այսօրվա իրականության մեջ փոխադրված եւ թարգմանված մեր ապրումներով եւ զգացումներով։ Թող Սուրբ Հովանես Մկրտիչը Կարապետը առաջնորդի մեզ, լույս տա մեզ, բարեխոս լինի եւ հովանավոր։ Այս վանքի հավիտենականությունը վկա արժանի մեր տվեքի արյունով հաղթանակների նոր ճանապարհ կերտելու։ Մենք չենք կարող թուլանալ, չենք կարող տկարանալ, որովհետև այս պատերը հազար մի տեսակի հշնամություն, ավերակներ, տարապանք, արյուն, ամեն ինչ տեսել եմ, զողողություն, ամեն ինչ, ամեն կոչվոր, ամեն բան տեսել եմ, Բայց ի վերջո մնացել են կանգուն եւ հաղթանակի վկայություն, որպես մեր լավագույն որակների արտահայտությունը եւ Աստված թողորտնի եւ առաջնորդի մեր կյանքը դեպի հաղթանակներ այս ճանապարհով եւ այս լույսով։ Զիքո է կարողություն եւ զորություն եւ փառք Ավիդյան սոմը Հովանես Մկրչի ծննդյանը նվիրված պատարակը ներկաններին օժտեց հայոց տան վերահաստատման եւ վերազարթոնքի խորհրդով։ Պատարակի ավարտին հոգևոր դասը կատարեց հոգեհանգստյան կարգ նահատակված ազատամարտիկների հիշատակին եւ հնչեցրեց աղոթք անհայտ կորած ու գերեվարված մեր հայրենակիցների վերադարձի համար։ Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու ավազանից հոգևոր ծննդի արժանացան զոհված ազատամարտիկ Արտակ Միքայելյանի ծնողները։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 18-ի թողարկումը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք